บุ๊กทูห้าสิบเจ็ด พบหมอ นูเมดิก o ดิฉันมีนัดกับคุณหมอ eu tenho uma consulta no médico ดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา Eu tenho a consulta às 10. คุณชื่ออะไรคะ Qual é o seu nome? กรุณานั่งรอในห้อง Aguarde na sala de espera, por favor. คุณหมอกำลังเดินทางมา O médico já vem. คุณมีประกันกับบริษัทไหน Qual é o seu seguro médico? ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหม e n que lhe posso ser útil? คุณมีอาการปวดไหมคะ Tem dores? เจ็บตรงไหนคะ Onde é que dói? ดิฉันปวดหลังเป็นประจำ Eu tenho sempre dores nas costas. ดิฉันปวดหัวบ่อย Eu tenho muitas vezes dores de cabeça. ดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง Às vezes tenho dores de barriga. ถอดเสื้อออกค่ะ Tire a parte de cima da sua roupa. นอนบนเตียงตรวจค่ะ Deite-se na marquesa, se faz favor. ความดันโลหิตปกติ A tensão arterial está boa. ดิฉันจะฉีดยาให้คุณ Eu vou dar-lhe uma injeção. ดิฉันจะให้ยาคุณ Eu vou dar-lhe comprimidos. ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา Eu vou dar-lhe uma receita para a farmácia.